amakuru ah, ya utashoboye kumenya ngaha kuriya ah. mm. diye isanganiro mhm. ni umwarimu yigisha kuri ekofobo baji iri ngaha muri kumenya yacu ya buraza mm. aho yafashe agatumita umuhabara umuhabara wiwe bapfuye yuko umuhabara wiwe yaje kumusaba ibirezo mm. sabwe sabwe kumbure iyo habaye imishamirano hagati y'umuntu n'uwundi biba bifise imvo womenya icyatumye uwo mwigisha hamwe n'umuhabara wiwe kumbure eh, basinda aho bacumitana imbugita uwo mugore agira kabiri yagiye kumusaba ibirezo by'umwana ni nko gusa amucumikagura amabugita hanyuma hageze mu gutora amatike turayatora mhm. hagezeho aho kwinjira mhm. byaratugoye cyane kubera bari abantu benshi mm. wasaba ko komine yohindura ibintu kugira ngo nihaba urukino hanyuma bazosature nk'imiryango ibiri kugira ngo bitworohere kwinjira kuko twarasunikanye rwose mm. abantu barababara no kubabara ngira ngo urwo rukino rwari rudasanzwe n'akabakunzi b'umupira maze twarasohoka muga nibo umengo barabitebye kugira ngo batwigize ni kuvuga umuntu akasitike yashamanza kuguma hanze kubera ngo hari ibintu bariko baritondera kugira ngo bitungane neza ah itike mwayikatiraho mugaca mutera mwinjira yego aha hmm. urumva rero hoko gwiki icyokogwa hmm. nuko bo dutondesha ku murongo kugira ngo abantu ntibinjire bacafuke kuko niyo wari wambaye agahuzu keza wasanga wacafuje mengo wamye kurima mm. Ah, kumbure twizere yuko abajejwe iby'inkino ngaho bariko baravyumva kandi urumva yuko hajya iyo kibaye rimwe ah, bitanga intumbero kumbure kugira ngo habe ugukosora mu bizokurikira tugushimire kuba uduhaye ayo makuru nimba naho ari icyo ushaka gushikiriza ku makuru yavuzwe kuri radiyo isanganiro hari ikindi kiganiro kiba ku munsi wa gatanu eh. bacitagira icyo tu nibaza ko ego Ego nibaze ko wotelefona ku munsi wa gatanu uh, kugira ngo kumbure icyo ubaza ku makuru twashikirije ushobore kukibaza na nawe mu gatasi twarabuze umwimbu bijyanye n'izuba nyine ariko twizera tumana ibyizigiro twibaze ko noneho ubu ku mpeshi dushobora kuzoronka ariko n'ubu birase birase mumaze ikiringo kingana gute mutaronka kumbure imvura imvura n'iyo buguye buza ari ububura bukeya abantu ibiharage byumye ibigori byo asha barahebye baratashe aha n'amabanga kabisa biti noneho bikora n'ikirikora ibiciro byabaye ndase byaduze ntiworaba mm. eh, none byaba byaduze kubera kumbura imvura itagwa ni ingaruka y'uko umwembe wabaye muke mm, umwembe wabaye eh. muke hanyuma mm, ni ukuvuga ibiciro ku isoko byaciye biduga byaciye biduga aha mwoduha akarorero byaduze ku rugero rungana gute n'ibihe byaduze bo urabona nk'ibigori mu gihe nk'iki mhm. ifu y'ibigori nk'ubu yaba igugwa amafaranga amajana umunani cyangwa igihumbi yego ariko ubu ni hagati y'igihumbi n'amajana abiri n'igihumbi n'amajana atanu mm. ibiharage byahora biri nko ku gihumbi n'igihumbi n'amajana abiri mm. ariko ubu ni hagati y'igihumbi n'amajana atandatu n'ibihumbi bitatu n'atanu dufate kuri bya biharage bya john ingaruka yabyo rero ni iyahe ingaruka ni uko umunyagihugu na cyane cyane yari atifashe neza mu mibereho mm. ingaruka kabisa umunyagihugu eh, ni ukuhasinzikara ahubwo twasaba leta iraba bagira neza kuko tugize iminsi twumva ko uburundi ubu bwifashe neza mu makungu araba bagira neza n'ibyabandanya uko hamwe uku kwezi ubu mu kwa kane tukaba dufite izuba ringana gutya emwe ni ukwikora ku makungu bakaraba icyo bafasha abanyagihugu bino mu cy'ibitoki sinzi ko mu zindi ntara bimeze gutya ariko hageze koko yuko nyine amakungu atabazwa canke hariho ubundi buryo kumbure bwashobora gukoreshwa nko kubisuma hanze hanyuma bikaza mu burundi eh, na cyane cyane aho navuze eh, leta leta yo niyo imenya uko abanyagihugu bayo bashobora kubaho mm. birashoboka biyikoze abajejwe gufata ingingo kuri ku bibazo mwe n'ibyo bariko barumviriza radiyo isanganiro reka twizere ko kumbure inyishyu izoboneka Eh, na cyane cyane hama kandi mhm. twa dukarata tw'abarimyi twitwa mituwere mm. twadukenye kabisa hirya no hino turarondera tukabura urumva ko n'ubuzima butifashe neza yemwe twasaba abajejwe amagara y'abantu ko bo tunyarukana ku mavuriro kugira ngo abanyagihugu baturonke Nuko mwigaba abamenyesha amakuru. Mm. rino basaba mwege muriko muraraba ingene igitoro bitangwa mhm. ahantu hari igitoro mwege mugende muharabe murabe muze muraraba murabe ingene bariko baratanga igitoro ariko si byo tujejwe oya murashaka kumviriza murashaka kuraba kugira ngo muzoshikirize mu cyo mwabonye ah, hariho abajejwe kumbure kuraba uko igitoro gitangwa harimo n'ubushikiranganji bujejwe iby'ubudandaji amasoko ntanganguvu hariya ah, kubera ikona yuko abamenyesha amakuru bakwiye kuraba kumbura uko igitoro gitangwa urumva mwamenyesha amakuru je mvuga usaba hmm. rero ndiko ndaraba jewe namye mhm. mu ngagara muri karitsiye kati mu ngagara ya kane mm. jewe wowe mwe muza kwishikire hejo hari igitoro hariho esanse hariho amazutu kandi ntibigeze banagitanga mhm. aho kugitanga baciye baryana inzara baca baravuga ngo amatara aracitse baca barayaca ni kuri sitasiyo eh, yihe ah, mparuye ni hamwe ni hamwe abantu umuntu atihanira mm. bari kuvaho bahanwe abariko baragitanga nduwa ni sitasiyo yahe mu ngagara karitsiye kati Eh, uzindukeho mhm. ubaze abantu baharati ejo hanyoye imodoka hanyoye imodoka imwe mm. batumvise ko hanyoye imodoka imwe y'amadudu candushu mm. eh, ariko none ganduwayo abantu batonze ngaho ni abanyagihugu bafise imodoka zisanzwe canke kumbure na bari mu mashyirahamwe imodoka nini nini zirahari imodoka ntonyi zirahari iza nshyashya zose zirahari iya gitoro rero ni imeze gutya umvirizo yabaye imwe yabaye imodoka imeze nka dina hmm. abajejwe gutanga igitoro kuri iyo sitasiyo ndibaza bariko barabyumva botunganiriza abanyagihugu kumbure imbere y'uko abanyagihugu bagira imyidogo kuko hajya nicyo bagejeje undi munyuranye ku murongo alo no munywanyi ubona yuko agatelefone kiwe bitamworohereje ariko uwundi munywanyi yashyitse ku murongo mwiriwe eh, mwiriwe tuganira nande uherereye eh, ntigirimo na joseph karusi munyabikere mbabazi mu madara mumeze neza ngaho munyabikere ga joseph turashima ego duga ku ijambo aho iwanyu n'ayahe makuru yahabaye ariko twe tutamenye ntabwo bavuga ku makuru ajyanye no muri mutumba wa maranga hano mm-hmm. naciye ndiko ndarengana mbona nyekambana abakozi bo muri regidence mm-hmm. ariko ko ariko barondera umuhora wo kuzozana amatara ariko mugabo nabona ibikawa bariko baratemagura ikawa mm. kandi ariko n'izihiye sinzi rero baze barabe bazobaha umuzibukiro ngira ngo bene akawa naho waciye Eh. bariko baratemagura kawa utazi n'ibikorwa bagomba baharangurire yego ariko ndiko ndaperereza nabo bavuga ngo ngo naho bagomba kutocana amatara mm. none abantu ndiko ndaraba baciye mu mutumba wa maramvye nyene no muri mbabazi gato no muri mbabazi none ga josefu ah. uko aho waciye nibaza utabonye abatemagura gusa abanyagihugu bene kawa bo wabonye babyifashemo gute Eh, ndiko ndaraba nabo nyene nabona bajumarariwe kuko baje nabo nyene ngira ngo batabategura reka tubirindire kumbure hari igihe usanga harabaye imyumvikano cyangwa barabibwiwe kuva ubwa mbere yuko hazocishwa kumbura uwo muhora w'amatara uri kuravuga eh, tubirindire tumve iyo bizotera eh, bija reka tubirindire ngira ngo bakababwira ingene bimeze ah, ibindi navyo n'ibijanye n'ibiciro kubera isabune yirabura utuko amajana indwi urumva ko ari hatari mm, isabune yirabura ziyasa eh, izindi amajana atanu kandi ibiciro barumva ko ari hatari igitoro coco urumva n'iki kivugwa numva umengo ni ibihumbi cumi na bibiri ngo ikigoni ngo abakironka mm, joseph ah. kumbura wabijejwe mu bushikiranganji bw'ubudandaji bavyumvise yego kwiyunguruzanya isigaye ari ikibazo uva mu nyerekero ujya mu mutoyo waje ni nk'ibihumbi nka mirongo ibiri na bitanu yego kare yahora aranga ibihe byiza ku isanganiro none ayo mande babaca kwa gusa nta kintu mwakosheje koko yego baratubwira ko twakosheje hanyuma bakaduca amande bamaze kuduca amande mhm. mugabo kandi uhana umuntu nawe atamafuti ufise Mm-hmm. none we mubagiriza iki none rega bari ku kazi kabo kandi nibaza yuko wakosheje urumva urahanwa nyene e, rega mm-hmm. naba makosa aho bayafitiye mm-hmm. jewe nama ngenda mu miduga kenshi iyo ndi mu muduga ndabona abapolisi baca bikebukanya abakombaye n'abashoferi inyuma y'umuduga nabo bakakira ibituriye imbona n'abanyagihugu turi mu muduga tubundi mm, ariko rero urabizi ko bavuga bati ni ukuvuga twebwe ngaha mu rugo iwacu mm. twebwe turabanye ikibazo mhm. ni ukuvuga nk'ubu mm. ushobora gusanga nko ku mugoroba mu ijoro hariho abantu ngo bari ko barakizura ngo kwacunga hacunga umutekano ariko mu nyuma wamara kumva ngo ko umutekano kumva ariko barategera abantu kugira ngo mu mwanya bahave batangura kubambura mbere hari n'aho bimaze kubonekana nko muri cyamuzo ahantu mm. bitwa inyarunazi aho mm. abantu nyine bari ko hari umuntu yakora akizura mu nyuma akora ubugizi bwa nabi mm-hmm. yica umwana niwo bapfungiye ngaha mu ruyigi mm-hmm. bamaze kumufata rero urumva ubu ariko araburana aburana avuga yuko umengo ngo yoba yabitumwe ngo nuko ngo yoba ngo yari yanyoye nawe uyu muntu asanzwe atanywa ahubwo mm. gusa hari ubwizi bwa nayo yashyize ko ari uyu mwana mm. tugasaba rero sentare yo muri kugira ngo kabisa urwo rubanza irurabe uyu mwana kuko ababyeyi b'uyu mwana baguma bavuga bati twebwe kabisa ntitubona ukuntu umwana wacu yoza kuzira ubusa tutazira mm. ni ukuvuga rero urwo rubanza sentare tugasaba yuko kweri kabisa yoruraba neza kugira ngo uyu muntu bamucire urubanza rukwiye kuko yarakoze icyaha cyo kwica besebe nageze kubibabwira kuri radiyo mm. baramutegera baramukubita bamaze kumukubita ndashimira nyakubahwa komiseri kungene amaze kuza kungene mm. mu gitondo yabumvirije hanyuma akavamo akamurekura mm-hmm. tugasaba rero bino bintu ko byohagarara kuko twebwe abenegihugu twese niko ducungera umutekano ko kuko nyakubahwa yabitubwiye mm. rero urumva utashye ukababaza ati muri bande ngo twebwe ntitubazwe amazina mhm. ngo twebwe turazi hari niyo bapolisi ko barakizura baciye kukababaza barakubwira ati nitwe tugiye by'umutekano wo ngaha nta ngorane ni mu itahira mm. mhm. mugana wowe urumva rero bumva bafise ibintu byo kuvuga ngo bafise ubudahangarwa mu gihugu mm. baca ah, rero yuko byaranse bidakunze ko tubandanya tuganira ariko yari kavuga yuko hari amahera batozwa abagendesha ibyuma hariya mu karere ka mukarusi mukarusi mm. ariko yavuga yuko arabava cenda juru baja eh. mu cyamazi mm. byumvikana yuko bisaba yuko muri kumwe na Omer Jean Marie Mayonga Eric Wimana mu bw'ivyuma mm, shabani rero ubona yuko bidakunze ko tubandanya tuganira ni radiyo isanganiro ikiganiro n'iyaha iwanyu havugwa amaki eh, ni jamari ku murongo ego me jamari mu ruyigi Eh, ati nasaba yuko rero nimba byo byarahagaze yuko umwenegihugu atushobora gucungera umutekano mu gihe ahasanzwe aherereye mm. ati ni uko byoba hejuru nyakubahwa akatubwira ati ubu rero umutekano duhora ucungwa n'abo twase ku rutonde tukamenya abo bantu bacungera umutekano abo ari bo ariko hariho inyabune ifise icyo gikorwa cyo gushobora guhagararira cyangwa guteramira amahoro ku mitumba mwebwe abo bantu murabazi babikora mubona bari bari muri iyo nyabune cyari icy'amabizi eh. eh, ubu rero uti twasaba yuko idukorera kugira kirengane neza kubera naho hoba ingorane turagorana kugira imodoka igiceko hanyuma abajejwe intwaro ngaho bategekanyeho kugira ngo gikogwe hamwe n'abanyagihugu baho kuko twabonye baciye bahindura hepfo yaho cabomotse bashiraho ibiti kugira ngo imodoka ntonto zirengane mbwa ntizobushaya zikagwamo hakabikatanya none ico c'ibiti naco carasambutse canke eh, biragenda mbwa ntibimeze neza nk'uko hari gucahatire amabize nka kera none ubu muratinya kugicako ubu eh. unye yogoranwa haciye ari nk'imodoka iremereye mm. hanyuma ujya nawe yavuze ibya hariya hanyuma abanyagihugu nabo boterere iki kugira ngo kumbure gisanugwe kuko hajya n'amashyirahamwe aragira icyarabiye ko kavuga ati kumbure kubera baba abanyagihugu bakoze ibi reka natwe dusahirize muri mm. haragaragaje hariya irondabara biragaragara yuko musaba iki rero kumbure ababigeje harimo ah, n'abatware baho mubasaba iki byumvikana yuko Richard tutariko turahuza kuko ntitwumvikana Jesse ndiko ndamwumva sinzi ko hari undi hari undi munyanye ku murongo alo agira icyo abatunganiriza eh, iyo ko ashaka kudutunganiriza mm-hmm. perezida ashobore kurekurwa hanyuma ibikorwa bijye bibandanye kuko urabona twebwe abamande turarushya igihugu ntitugire ikibazo cya ruguru ubutahe mwarumvise yarafashwe kandi bamwagiriza yuko none nk'ubu ngubu kubera iri tegeko ryari ryasohotse ry'amakinga bari mm. babanje kuba babangiriye mm. none ubu uya kubera abantu bajya ku kazi atabitoro bihari imbere ya modoka bazane mm-hmm. nta kuntu banjye amakinga agatwara abantu ku kazi kugira ngo igitoro kigarutse iryo tegeko ribandanye gukora ibyo ababijejwe nibo bamenya ukuntu bishobora kwitorera inyishu yego mm. iri barabara ry'indwi riva ku musenyi mm. rifatanije giha komine gihanga na komine ntanda mhm. byarabaye akanyarire byarabaye ndanse ni ukuri abantu bajejwe iby'amabarabara ni ukuri mm. bose bakadufasha iryo barabara kugira ngo ni ukuri rihite mm. riva ku musenyi rija hehe eh, ibarabara riva ku musenyi ryandwi ryo ku musenyi uja he uja igihanga uja igihanga yego yego iryo barabara ni ukuri ni ribi cyane bimwe bitanasanzwe mm. ubu ntitukironka n'icupa kuko ataho rica ataho baricana yego jamari marie muherereye ndi muri komine giharo mm giharo yego aha duhaye makuru tutamenye nagomba jewe mvuge mhm kucerekeye kuri iyo karata kamu bavuga mhm abanyagihugu twese turakenye n'ukuri mhm baraba kwa karata n'ukuri bakakomeze kubera abanyagihugu sinzi leta kwigomba gutunga abantu mhm. mwe mwibaza ko byari bikwiye kugenda gute babigejwe mm. umurimyi bari wariha opeyeri ni uko umuguzi ari bategereze kuriha opeyeri kuko ahandi hose twumva baguma bavuga yuko bagura amajana umunani aha mwebwe ngaho biracariho mu gihe hariya mu bavuga yuko ibigori babibuze kumbure ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwashinze ibyo biciro bariko baravyumva neza na neza yuko ngaho iwanyu bugendana abanyagihugu badandaza ibigori batari batariko barohoroherwa cyane cyane mu kugabanirizwa ibiciro by'ibigori reka twizere ko bariko barabyumva kandi bazogi bazogihinyanyura kugira ngo umunyagihugu abandanye yubahirijwe cyane cyane agateka kiwe ko kudandaza ibyo bigori nuko rero ku isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'icyenda muri studio za radiyo isanganiro aha niho ikiganiro iwanyu havugwa amaki giciye kirangirira dushimire mwese mwashoboye kutwakura mukadushikiriza amakuru yabaye ahiwanyu iwanyu tutamenye tubipfurize kuranirwa aho no mu byanyu